Z Deus crites hos Deus tas ton anthropon hamartias en ostracois ton hermen horise graphein kai eis kibotion apotithenai plesion autou hopos hecastus tas dicas anaprase sunque humenon de ton ostracon e to men bradion to de tachion en piptei e istas tu dios heiras e ipote kalos krinoito hoti u hre thaumas dein dia tus adicus kai ponerus hoti tachion uk apolambanusin huperton adikion auton